Kā ierasts, šodien mums jauna pults. Es, man baigais kārdinājums ir iet, nē, bet to es atstāšu mācītāju ziņā. <laughs> ir paziņojumi. Es atļaušos nolasīt, jo viņu diezgan daudz. Veseli pieci. Tātad atceramies, ka no pirmdienas, no 27. janvāra līdz 2. februārim ir Kuldīgas draudzes locekļi nāk kopā no 19. līdz 20. Liepājas ielā 8, tātad pie Nāiras un Jūras, Taburādas sētā. Un mums ir gavēšanas nedēļa, tātad mēs gavējam visu no pirmdienas līdz svētdienai, atrodam kādu lietu, vai tā ir pārtika, vai tā ir lieta, vai tas ir ieradums. Galvenais, lai tas būtu Dievam pa godu Nevis tāpēc, ka kāds draudzē to ir pateicis un kāds ir izsūtījis paziņojumus, bet tiešām atrodam lietu, par ko gavēt un lūgt. Tātad mēs visi kopā nāksim no 2007 līdz 8 vakarā Liepājas ielā 8 un tā lūkšana vajadzība no draudzes mācītāja ir par to, par tālāko virzību mums kā draudzē, mums atsevišķi kā kuldīgas draudzēji, tātad paturam aizlūkšanās šo un atrodam lietu, ar ko kavēt, un lūdzam Dievam, kas tas ir, ar ko mums vajadzētu pagodināt viņu. Otrā lieta, ar ko mēs, mums ir 2. februārī ūdens kristības, pulkstens 16. sporta skolā. Tie, kas grib, ko Dievs ir uzrunājis, kam ir tāda vēlēšanās, sazinās ar Gati, Gads tālāk pastāstīs visu informāciju, viņš iepazīstinās, kādā apģērbā, kur, kā, kas. Bet atceramies, kad mums ir ūdens kristības 2. februārī 2016. sporta skolā. Var arī nākt līdzi, bet tad ir jāpaņem čības, jo tas ir baseins. Tā kā, bet viss sīkāk informācija būs pie gata. Mums ir iesākusies laba tradīcija draudzēji. Mums būs pielūksums vakars atkal 5. februārī no pulkstens sešiem līdz astoņiem šeit pat mazajā zālē. Tie, kas jau ir bijuši, slavēsim Dievu, pateiksimies Dievam, sanāksim atkal plašā pulkā kopā. Un tas mums notiek 5. februārī pulkstens no 18.20. mazajā zālē. Runājot jau par vasaru, kaut kā gribās runāt par vasaru, jo nu, augsts tagad ir, bet vasarā mūs uz draudzes nometni un tā būs no 21. jūlija līdz 26. jūlijam. Tātad var jau plānot savus atvaļinājumus, sev brīvu laiku. Tā nedēļa atkal mēs visi draudzes no visas, no Liepājas, Jūrmalas, Rīgas, Kuldīgas nāksim visi kopā. Un tā būs draudzes nometne, tā kā variet ieplānot laiku. Tas ir no 21. jūlija līdz 26. jūlijam. Un pēdējais paziņojums, to es nolasīšu Jaunatne ar misiju aicina mūs piedalīties starptautiskajā kristīgā žēlsirdības projektā, kas notiks Jelgavā 23. februārī eh, līdz 2. martam. Jāpiesakās līdz 12. februārim, aizpildot anketi internetā un iemaksājot 10 eiro. Pilndalības maksa ir 40 eiro. Un man te tālāk uzrakstīts ir vairāk info pie ziņojuma dēļ un lūdzu Tev mājā mūsu starpā, mūsu vidū, ne tikai šodien svētdienā, Dievs, bet arī turpmāko laiku, Dievs, kā Tu esi bijis uzticams mums visiem, Dievs, ej pa priekšu, rādi ceļu, rādi to virzību, uz ko mums iet, kā mums iet, Dievs, un kā pareizi dzīvi dzīvot, Dievs, un tāpēc esi mūsu starpā šodien, kad mēs Tev pielūdzam, kad mēs Tev slavējam, Dievs, un dod mums to vārdu, brīnišķīgo Tavu vārdu, ko mums ielikt sirdī. Dievs, lai mūsu augsne, sirds augsne ir, ir tiešām labvēlīga, lai Tavs vārds tur var iekrist, Dievs, un Tu esi tā vārda audzētājs. Tiešām audzē mūsu sirdīs to vārdu, lai viņš izaug par Tev tīkumiem augļiem, Dievs, lai mēs varam nest tos augļus. Lai tas vārds neiekrīt mums tukšā zemē, Dievs, un tas neaiziet vējā, bet Dievs, pieskaries mums ikvienam, ik katram Dievs ar šo vārdu, ko tu mums teiksi, lai tas iekrīt mūsu sirdīs, lai mēs to iztenojam un dzīvē, Dievs. Tāpēc esi kopā ar mums, līdzās mums, to mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Jesus. citi varianti, bet tu esi tas pirmais, pie kā mums vērsties. Paldies, Dāvs, ka tu esi uzticams un ka mēs varam tev uzticēties, kungs. Un es lūdzu, lai mēs vienmēr tiešām paļaujamies uz tevi, Tēvs, visās situācijās, saprotamās, nesaprotamās, kungs. Lai mēs uzticamies tev, ka tu zini, kā mums ir vislabāk, Tēvs, un tu gribi mums to labāko jo ja Tev par mums ir miera un glābšanas domas. Un es Tev pateicos par to, kungs, un slavēju es lūdzos, lai mūsos nav vienaldzība, kungs, lūdzu, lai mēs esam līdzjūtīgi, Tēvs, lai mēs neesam vienaldzīgi pret Tevi arī, Dievs, lai mēs esam ieinteresēti attiecībās ar Tevi, Tēvs, lai mēs slāpstam pēc, ilgojamies pēc Tevs un lai mums slāpst pēc Tevs, kungs, ka tās slāps ir vienīgi piepildīt tuvums, Tavs tuvums, laiks ar Tevi, kungs. Kungs. es pateicos, Dievs, ka mēs varam tiešām tās ilgas mūsu sirdī, tu esi līdz, Dievs, tiekties vairāk un vairāk pēc Tevs, kungs. Tev godā, Tevi pielūd, savas rokas paceļām slavējam, vēlamies Tev godā, Tevi pielu. Savas rokas paceļam, Tavu vārdu slavējam, Tu esi liels, lieli Tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā Tu. neviens nav tāds kā tu, tu esi liels, lieli tavi brīnumi. Neviens cits nav tāds kā tu. priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, pateicībā nāku. Tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, tas, kā Nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu. zemes tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu, kas tik ļoti vaļāver. Debes vārtus vaļāver. Debes vārtus vaļāver. Debes vārtus vaļāver. vēlmes debes vārtus vaļā vēr. Debes vārtus vaļā vēr. Debes vārtus vaļā vēr. vai žēlastība līst un ļauj man tevi just. Tevi vēlos es, pasaulīgas vēlmes izplēt. grozīt vēl. Viss, ko vēlos tevi satīt šeit šobrīd, viss, ko vēlos būt pie tevis, kur just kā tu pieskāries. Viss, ko vēlos tevi pazīt, ko vēlos tevi satikt šeit šobrīd. Viss, ko vēlos būt pie tevi. pateicamies, kungs, ka tiešām varam nākt, kungs, un sagaidīt, kungs, ka tu pieskaries, ka tu, kungs, atbild, ka tu runā. Debes tēvs, jo mēs, mēs esam tavu bērnu, kungs, un mēs arī, kungs, sagaidām, mēs gaidām uz tevi, debes tēvs. Paldies tev, kungs, ka tu nāc. Paldies, kungs, ka mums ir dots, kungs, būt tavā priekšā, kungs. Katru brīdi, debes tēvs. Arī šodien, arī šeit, tēvs, mēs sagaidām, ka tu nāks un runās. Kungs. Mēs tiešām vēlamies Tevi šeit. Mēs vēlamies Tevi pazīt, kungs. Mēs gribam Tevi iepazīt, Tēvs. Mēs negribam tikai zināt par Tevi, kungs. Paldies, ka Tu nāc un atklājies mums katram. Bez Tēvs izgods un slāv Tev, Tēvs. Jēzus vārdā. Pateicamies. Amen. Labrīt, draudze. Man no vienas puses ir ļoti liels prieks viena iemesla dēļ. Es pulksteni neredzu. Un tas ir labi. Tad es saprotu, ka jūs kā laimīgie cilvēki nu, nesteidzaties nekur, vai ne? Un tad mēs varēsim normāli tā kā Āfrikā. Dievkalpojums. Nu, beidzās tad, kad viņš beidzās. Kaut kad. Uh, nu jā. Uh, pirms mēs kaut ko te pārdomājam un runājam, es vienmēr tādu mazliet tādu nopūtu. Man gribās jautāt kāds pāris jautājums jums. Vai kāds no jums atcerās, kad es biju pagājušā reizē šeit? Nu, kad ir kādi, kas te ir bijuši, ja? Vai kāds atcerās no tā, ko es runāju? Ā, visi jāpie... O, oh, paldies, vismaz viena lieta tāds ir, super, man tas tā patīk, ka kaut ko, varbūt vēl kaut ko atcerāties no tā, ko es kaut ko... Ā, tu pieraksts paņemsi ārokā, ok, labi, man prieks par to, tad, tad es arī šodien aicinu jūs par to visu domāt, vai ne, bet man tā liekas, ka kaut kādu lietu es vēl teicu, un tomēr tā jums ir gājusi pa vienu ausī iekšā, pa otru ārā, latviešiem ir tāds teiciens. Un kurš varēs atradīt, viņi meklē. Ja? Un tad man uzreiz ir nākošais jautājums, nu viņi atradīs, ko es par to biju domājis, un kas ir tā lieta, ko es neredzu, ka tomēr kaut ko, nu, un tad es uzreiz tālāk domāju, vai ir vērts kaut ko runāt šodien, varbūt atkal viss tā kā pa vienu ausu iekšā, pa vienu ārā. Ja? Un es ļoti ceru, ka jūs neesat, nu, nu, es nezinu, es ceru, ka jūs negaidat, ka es liekuļošu ar jums. Es ļoti ceru, ka jūs esat pietiekoši pieauguši, jo bērni aizgāja vairāk vai mazāk, un ka mēs varam tā kā, nu, vispirms es gribu teikt, ar vīriem runāt kā ar vīriem, un kā ar māsām, kā ar pieaugušajām sievietēm runāt. Ka man nav jārunā tā, lai nu tā kā jums patiktu, ka es varu runāt to, kas Dievs manā sirdī man ir licis, un eh, nu tā, kas tur beigās sanāks, nezinu kā nu katram tur būs, vai ne? Bet tad man uzreiz vēl viens tāds mīļš, mīļš jautājums, ko es esmu vairākās draudzēs jau jautājis, un vakar es arī biju History Maker konferencē. Cik bija cilvēki no draudzes History Maker konferencē? Tā, jūs lūdzu pieci klusējiet, jā, jo jūs iespējams dzirdējāt, ko es jautāju. Jā, jūs, jūs šajā mirklī varat klusēt, jo jautājums būs tāds pats kā tur. Un jautājums ir, vai draudzē ir vīri, nu, nu, vīriešu kārtas, es saprotu, jūs gribat jau tā perfekti. Mēs visi, protams, esam līgavs, un tad ir jautājums, kas Dievs ir tā kā, tur kaut kāds jocīgs? Nu, vai ne? Nē, es domāju, vai šeit ir vīri. Un kāds vīrs uzreiz varbūt apvainosies. Nu kā, vai tu mūs neredzi? Man vienā draudzē tā ir pajautā, vai tu, tu neredzi? Mūsu laikos pie Eiropas Savienības un tam līdzīgi tas, ka vīrietis nesā bikses, tas neliecina, ka viņš ir vīrietis. Es gribu vīriešu cienīgu apliecinājumu. Vai šeit ir vīrieši? Vai šeit ir māsas? Vīri, pamācieties, lūdzu. Tad, kad hokejs mači iet, futbola mači, tad man liekas, ka sievām ir no mājas jālaižās ārā. Tad, kad veči tur bļauj, jā, davai, davai, jeb kad boks skatās, nu, davai, stiprāk, davai, tad viņi kaut kā mēģina un mierīgi savas emocijas apliec un tam līdz draudzē, vīri ir, vai tu, tu neredzi? Nu, redzu, nu, un tālāk. Es gribu ticēt, ka ir vīri, vīri, kas pasaka, jā, es esmu vīrs ar atbildības sajūtu. Kā man vienā draudzē teica, nu, vīri tādi svētāki, nu, viņi tādi, nu, tāds vārdi, nu, tā mierīgāk, nosvērtāk un tam līdzīgi. Brīnišķīgi. Un tad ir tāds mīļš jautājums atkal. Visiem pieci jūs klusējat. Jums ir atlaides šodien, tāpēc, ka jūs vakar to saņēmāt jau. Visiem jautāšu. Jūs Dievu mīlat? Mīlat. Brīnišķīgi. Jēzus arī Pēterim, ja nekļūdos, prasīja trīsreiz Dievu mīli, Dievu mīli. Viņš tā prasīja. Viņš teica, bet vai tu nezini, ka es mīlu? Nu, bet viņš tomēr jautāja. Un es arī cerēju, ka jūs arī atbildēsiet vismaz uz to jā. Man par to ir prieks. Nu, redziet, ja jūs Dievu mīlat, tad ir, es gribētu visu pirms no vīriem arī apliecinājumu, ka jūs Dievu mīlat. Visu pirms. Jo māsu ticību es zinu. Viņas vienmēr pie Kristus bija pirmās, Viņus tur ar matiem kā, kājas mazgāju un visi sādi tur kā tur nu, tikai nebija. Māsa, es jūsu ticību zinu, bet es gribu dzirdēt kuldīgs vīru, vai šeit ir vīri ar atbildības sajūtu. Es ticu, to jūs varēsiet apliecināt vienā ļoti jaukā lietā, jo visa atbildība Dievs prasa no vīriem pirmām kārtām. Ģimene no vīriem, draudze no vīriem. Kas notiek ģimenē, draudzē? Ja, nekļu, ja kāds saka, ka tā nav, paceliet roku. Ja Dievs neprasa no vīriem, paceliet roku. Es gribētu to bībeli gan redzēt, nu, kur jūs to lasat. Vismaz e, šajā manā bībelītē un ar manu Dievu Jēzu Kristu un Tēvu un Svēto Gāru tā ir rakstīts, ka atbildība tiks prasīta no vīra. Un tātad, mīļie vīri, mēs visi varam apliecināt Dievu Tēvu ar ļoti vienu interesantu lietu. Un tā, no viena gala sākot, aiziet līdz galam. Un nešķirojot jauns vai vecs, vīri pacelsim balsis lūkšanā, un es noslēgšu. Lūksim Dievu. Skaļi, pa vienam. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo žēlstības laiku. Paldies Tev, Tēvs, ka tiešām mēs varam nākt pie Tēvis, ka mēs varam meklēt Tavu vaigu, ka Tu mūs var vienot kungs Dievs, un es pateicos par šo vienoto lūkšanu, kad vīri pacēla balsts, lai tevi pielūgt, lai zemotos tavā priekšā. Kungs Dievs, es pateicos Tēvs par viņu paklausību, Tev, kungs Dievs. Viņa paklausīja Tev, un es Tev par to pateicos, Tēvs. Es pateicos par katru vīru, kungs Dievs, kas pacēla savu balstu, Tēvs, lai pielūgtu Tevi, lai meklētu Tavu vaigu, lai ticētu, kungs Dievs. Bet es lūdzu, kungs Dievs, piedod arī tiem, un nenosod tos, kas nepacēla balss, kungs Dievs. Kam vēl pietrūka tēvs kāds spēka, kam vēl pietrūka drosmes, kungs Dievs, atdarīt savu mutu, lai apliecinātu tevi, kungs Dievs. Es tev lūdzu, kungs Dievs, tavu žēlstību, un es tev pateicos par šiem vīriem. Es pateicos, debes tēvs, ka tu esi viņiem devis vārdu, spēku tevī, kungs Dievs, ticēt, cerēt, kungs Dievs. Ka viņi var būt par sāli šajā draudzē un pilsētā, kungs Dievs. Es Tev pateicos, kungs Dievs. Un es lūdzu svētī katru vīriešu kārtas vīru šeit, kungs Dievs. Un kungs svētī, svētī mūsu mīļās māsas, svētī un vada viņas, kungs Dievs. Svētī šo draudzi, kungs Dievs, lai šī draudze ir stipra Tevī, kungs Dievs. Lai viņa tic Tevī, kungs Dievs, lai meklē Tavu vaigu, Tēvs, lai šī draudze vairāk un vairāk iemīl Tevi, kungs Dievs. Lai apzinās šo mīlestību, kungs Dievs. Un tad varētu mīlēt arī viens otru. Kungs mans Dievs, es lūdzu, svētīdams svētī un vadi, kungs Dievs. Un es lūdzu par katru brālu un māsu tēvs. Runā uz viņu sirdīm šodien, šķīstī sirds, kungs Dievs, šķīstī ausis, lai tās ir dzirdīgas, šķīstī acis, kungs Dievs. Tēvs, tu viens zini, ko Tēvs, es kā tavs kalps varētu sacīt šodien šajā draudzē, kungs Dievs. Tēvs, tie vārdi, kas nāk no tevis, kam ir vajadzīgi būt tēvs ar sāli sālītiem, kam vajadzētu aizsniegt dvēseles, lai viņi aizsniedz, kungs Dievs. Tu viens zini, kungs, Dievs, kāpēc šo vārdu tu esi licis manā sirdī. Tu vien Tēvs zini, kam tam ir jādzird un kā tas ir jādzird, kungs, Dievs. Es lūdzu svētī mani kā savu kalpu, kungs, Dievs, svētī manu muti, kungs, Dievs, lai muti runā tavu vārdu, nevis manu, kungs, Dievs. Lai tavs gars runā, kungs, Dievs. Lai tavs gars runā tēvs, kā viņš jau ir uz manu sirdu runājis, lai runā uz visu šo draudzi, kungs, Dievs lai mēs esam vienoti Tevī, kungs Dievs, ar patiesu ticību, cerību un mīlestību. Lai mūsos nav nekā liekulīga, lai mūsos nav nekā ļauna, kungs Dievs. Lai mūsos ir patiesa ticība, mīlestība un cerība, kungs Dievs kas balstīta tevī. Kungs Dievs, kas ir šķīstīta ar tavām asinīm, kas tika izlietas Golgāta kalnā. Es lūdzu, kungs Dievs, es lūdzu žēlastību tēvs vēl un vēl, kungs Dievs. Nepiemini mūsu ļaunos darbus, vai tie būtu vārdos izteikti, vai domās, kungs Dievs, vai darbos izdarīti. Es lūdzu, nepiemini un neatmaksā mums pēc tiem, bet cel mūs iedrošina un stiprina Tēvs. Vādi mūs pie sevis, pie skaidrā ūdens, kungs Dievs. Lai tad, kad mēs nāksim tavā priekšā un tu prasīsi norēķinu par mums, kungs Dievs, mēs varētu stāties tavā priekšā nevis baiļodamies Tēvs, bet ticēdam uz tevi, ka tu mūs kā savus bērnus pieņemsi un uzņemsi. Mans kungs un Dievs svētī mūs uz to svētīt Tēvs savu vārdu, lai šis vārds dziļi sējās cilvēku sirdīs. Vadi, māci un skolo, mīļotais svētais gars. Tu esi mūsu skolotājs, tu esi mūsu mācītājs. Mēs tevi lūdzamies, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā un svētā gara spēkā. Āmen. Paldies, brāļi! Es ceru, ka eh, māsām tas nebija par eh, tādu aizvainojumu, ka es jūs nemudināju lūgt. Es ceru, ka jūs bijāt iepriecināts par to, ka vīri pacēla savus balss lūkšanā. Eh, ir tāda ļoti interesanta rakstvieta, kas man vēl un vēl liek domāt un uzrunāt cilvēkus, Jo ik pa brīdīm es dzirdu kādas lietas, jāsaka, tā kā Pāvila vārdiem jāsaka, nu es dzirdu par jums. Ja? Un tad viņš tur pa kādām draudzēm šo to dzirdēja, un to viņš tur tā sacīja. Un tad viņš vienā reizē sacīja arī, tad, kad es nākšu pie jums, nākošu reizi. Jūs nu, zināt tādas rakstiet, ne? Viņš tur tā vienā draudzē kaut ko tā sacīja. Tad es nežēlošu nevienu ups. Baigi interesanti, ne? Mīlošais Dievs, to caur Pāvilu mutu runā. Un šodien viņš kaut kā liek manā sirdī kaut kādus šādus līdzīgus vārdus. Tad, kad tēvs nāks, tad viņš nebūs akmens. Viņš bišķiņ savādāk ar jums runās. Un to jau viņš prasīs, kādi jūs esat bijuši ikdienas gājumā kāds es esmu. Viņš man to jautās. Viņš man jautās, ko es jums saku, vai tā, ka jums patīkami ir. Nu, jūs tik mīļi, tik laba draudze, tik mīļi brāļi un māsas, un tad jūs tagad nevarat saprast, ko es tagad domāju ar to visu, vai ne? Es tā kā velku uz to, ko es pagājušā reizē teicu. Atradi? Neatradi? Labi, nemeklē, es pateikšu priekšā. Redzēt, es nevaru saprast mūsu draudzes. Mēs sakam Dievu mīlam, un brāļus un māsas jūs arī mīlat? Paldies par godīgu atbildi. Super. Vismaz godīgi. Es arī cenšos. Nevienmēr sanāk arī. Redziet, tas pārmetums, tā kā varētu sacīt, kaut kā jocīgi jūs te sēžat vēl joprojām. Nu, nesēžat jūs kā brāļi un māsas Jēzu Kristu. Kaut kāds tur tāds tukšie soli, tad tur jūs māsiņas, nu, jūs te, nu, tā, divas māsiņas jūs, nu, brāli, jūs tā kā kaut ko esat sagrēkojuši? ka jūs tur, tā, ja, ja tie citi sagrāgošana, jūs Somijas speciāli noliekat, te blakus nedrīkst sēt. Man skābeklis pietrūks. Ja tie citi pie jums nenāk. Ja jūs varbūt kaut ko esat tā, padomājiet, varbūt jūs esat kaut ko tādu, nu, izdarījuši draudzes, ja, brāļiem un māsām, kāpēc viņi tā negrib kaut kā, ja, un kāpēc šeit ir to soli rindas brīvs un tukšs, Vakar History Makerī, eh, kur mēs, eh, tur mēs tikām pēc tam aicināt arī nu, pusdienu, eh, pusdienot, un tad nu, tur kalpotājiem. Un, ziniet, tas galdiņš nu, diezgan normāls bija, bet mēs tik mīļi un tu cieši sēdējām. Kā brāļi un māsas, tikai interesantākais bija tas, ka mēs runājām četrās valodās, laikam tur angļu, lietuviešu, krievu, latviešu. Jā, četras pareizi saskaitīju, man to matemātika reizēm tā. Un nu, tur varēja redzēt, tur ir brāļi un māsas, kas sēž cieši kopā. Nu, kā pie viena galda aicina. Ja? Mēs reizēm rindās sēžam tā draudzē kaut kā jocīgi. Un tad tā, un ziniet, nu, es kā policists runāju mazliet. Nu, tie, kas zina, ja man pazīst, tad es, es tur neats, nestāstīšu savu stāstu. Kas gribēs uzzināt, tas uzzinās, vai ne? Es tā hop uzmetu aci, un man ir skaidrs kādas lietas jau par draudzi. Man uzreiz aizdomas, ja es neteikšu, ka man ir pilnīgi skaidrs, ja es tā nedrīkstu teikt, ja? Bet man uzreiz tā, hop, aha, kā sēž viņi. Tā tad kaut kādas lietas nav. Man šķiet, ka jūs vai neesat vīrs un sieva, ne? A, kāpēc jūs nu, nesēžat tur viens un tur kaut kā? Nu, tā būtu loģiski pēc draudzes principiem, kā mūsu draudzēs notiek. Tomēr ir jābūt kopā, vai ne? Tomēr viņi ir viens, viena miesa. Nu, tā kā, vai ne? Nu, Man tur pat ģimene sasādusies kopā, pat dēli ar māmu sēž kopā. Viņi tā kā ģimene sevi savu. Un es zinu, ka tur ir vēl viens brālis. Nu, es, es visus nezinu, jūs te, kur, kurš, kā, nu, ja, kurš es tā kā zinu. Tā, tā, tur tā arī skatos, nu, kāpēc tu mīļais brāli Ginti sēdi kopā ar savu sieviņu. Nu, normāli būtu, nu, kaut Cik jau tu gadus esi kopā? Jau kāds labi laiciņais. Nav jau apnicis, ne? Visu laiku vienu un to pašu miesu blakām turēt, ja, kaut ko. Un nu, tad tālāk un miers. Nu, tā kā normāliem kristiešiem. Mēs mīlam Dievu. Mēs mīlam Dievu. Jūs paši tā sacījāt arī. Es arī. Kāpēc mūsu rīcība un darbība runā pilnīgi reizēm kaut ko Un tad tie vārdi tā skan, hmm, varbūt tad, kad Jēzus jautāja Pēterim, vai tu mani mīli, ka viņš pirmoreiz atbildēja, tu tak zini, ka tu man, es te, jā, es mīlu tevi. Jēzum arī likās laikam aizdomīgi, ka viņš tur trīsreiz jautāja viņam. Kaut kas neskanēja, viņa atbildēja, vai viņa rīcībā. Jo ziniet, kā ir, nu, psihologi tā saka, ja? nevar jau tā rādīt uzreiz savādāk, uz kāds personīgi uztversēt. Cilvēks saka, jā, Nu, jūs zināt, šitā. Jā, jā, es visam piekrītu, es visam piekrītu, bet daru šitā, jā, rokas iepozicionējas šitā un tad vēl galvu groztā. Tas jā, ir patiesi, jā. Nu, kaut kā nav tā, vai ne? Un tā mēs reizēm arī, jā, jā, bet tikai mm, tālāk viens no otra. Man mīļi rakstiet, Atgriežamies pie rakstiem. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa, 21, 26. Un kāds varbūt zina no galvas, bet, nu, kas nezina, kāds paņem jauniešu, paņem modernos uh, e, klēba dators vai vēl kaut ko, es vēl pa vecai modai, reizēm man ir dators līdz, bet nav. Jāņa evaņģēlijas 17, 21, 26. Un tur ir tāda Lūkšana. Jēzus lūdz lūkšanu tēvam. Lai visi ir viens, itin kā tu, tēvs, manī un es tevī. Lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tā bija Jēzus lūkšana. Viņš laikam zināja, ka mēs draudzē šādi apmēram sēdēsim. Viņš laikam to paredzēja, un tāpēc viņš tēvam lūdz, Tēvs, lai mēs, kā mēs ar tevi esam viens – tā lai viņi ir viens un lai pasauli ticētu, ka tu esi ar mani, ka tu mani sūtījis. Redziet, jo pēc tās attiecības, kādas ir mūsu starpā, to runā par mums kristiešiem. To runā par kuldīgu, to runā par jebkuru pilsētu Latvijā, kādu mēs esam. Cik mēs vienot un cik mēs viens otru mīlam – tādu Kristu mēs apliecinam nevis ar muti, bet ar reālo izpildījumu. Vai mēs viens par otru pastāvam, vai mēs viens par otru rūpējamies, vai mēs par viens otru gādājam. Tādu Kristu mēs rādam. Es zinu, ka tam Kristum, Kristum kam es ticu, ka viņš ir tāds, kas runā viens, viens vesels. Ja vīrs un sieva, kamēr bija viņi atsevišķi, tikmēr viņi bija divi, divi cilvēki. Bet tad, kad viņi nāk kopā, tad viņi kļūst par vienu miesu, nevis par divām miesām. Un eh, šodien būs vakarēdiens. Un tad, kad eh, brālis man teica, ka eh, tā kā vakarēdiens ir paredzēts, tad ziniet to rakstvietu, kur tiek minēts ar mazliet tādu ļoti draudīgu formu. Pirmā vēstule korintiešiem – 11. nodaļa, un kurš zina pantu, kur ir brīdinājumi? Kāds no galvas nezina? Es arī nezinu. Bet es cerēju, ka jūs zināsiet. 27. pants sākot. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzēr tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asenīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķeri. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūs starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz mirušu. Tā nav vecā derība, tas ir mīlestībā teikts, tas ir Dieva vārds, kas ir pateikts par vakarēdienu, ko mēs saucam par svētāko tādu draudzes rituālu, ja tā varētu teikt, par piemiņas pasākumu, kur mums ir savienošanās ar Kristu, un tur ir skaidri un gaiši pateikts. Tāpēc jūs starpā ir daudz vāju, neveselu un pat daudz mirušu. Ja, ar nosacījumu, tas, tas vārdiņš ja, ja jūs neizšķirat Kas ir Kristus miesa? Nu, draudze, kas ir Kristus miesa? Saki, kā tu domā? Es nezinu, ko tu teiksi. Draudze. Draudze. Draudze ir Kristus miesa. Un ja es esmu naidā ar vienu no draudzes locekļiem, Ja es pret draudzes locekli izturos kaut kā ne tā, tad es neizšķiru Kristus miesu. Un tāpēc ir manā dzīvē ļoti daudz smagi triecieni. Un tāpēc es netieku savā dzīvē daudzās lietās uz priekšu. Jo tā nav kaut kāda vecā derība, kurā zobena kā kas tā nocērt. Tā ir jaunā derība, kur tiek runāts. Ļoti smagi un stingri. Tāpēc jūsu vidū ir daudz vāju un mirušu. Tāpēc, ka jūs neizšķirat, ka katrs, kas esam slēguši derību ar Dievu, kristījušies, ir viena miesa. Un man patīk reizēm kādās konfesijās saka – Nu, mums ir savs gars, un tie pārējās konfesijas ir kaut kādas ne tādas. Skaidru un gaišu cilvēks pateica, ka viņš neizšķir Kristus miesu. Jo, diemžēl, tas katols arī ir Kristus miesa. Tas luterāns arī ir Kristus miesa. Dievmājas, baptisti, vasarsvēki, adventisti, Viņi arī ir Kristus miesa. Lai arī kādas lietas viņi kļūdās un nepareizi varbūt dara, un varbūt arī mēs darām kaut ko nepareizi. Mēs esam Kristus miesa. Un ja es nonicinu kādu no saviem brāļiem, ja es saceļos, es neizšķiru Kristus miesu. Un tad tu tā ar visu baigot tādu svētbību nāc pie vakarēdienu, baudu vakarēdienu, tu apvienojies ar Kristu un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un tad tu gribi būt dziedināts, un tad tu gribi svētības saņemt, un tu gribi, lai tavu ģimeni labi veicās, un tu gribi, lai tavu bērnu, mazbērnu atgriežās, un tu gribi, lai ģim, draudzi augtu. Uz kurien viņi augs? Ja tu nesajēdz vienu lietu, kur ir ļoti smaga pateikta, ja tu neizšķir Kristus miesu, negaidi svētību savā dzīvē. Negaidi. Ja tu vari kaut ko ļaunu runāt un aprunāt, vienu no Kristus locekļiem, vienu, vismazāko, tu neizšķir Kristus miesu. Un tu zaimo tās asinis, ko tu baudi, un kuras, tevi, kuras tās ir, kuras tu uzskati, ka tev ir šķīstījušas. Viņas ir tevs dēļ izlietas. Un tad ir vēl viena rakstvieta. Atradīsiet, kas vēlēsieties. Nesaukšu priekšā jums pilnīgi špikeru nedošu. Ja kāds pārkāp mūzus bauslību, bez žēlastības trījiem lieciniekiem mirst. Kas ir, ja Kristus asinis min kājām? Kā tur ir teikts tālāk, kas zina? Palaidāt tādu pantu garām, jo tas nav patīkams mūsu ausīm, pareizi, vai mūsu sirdī. Tur ir teikts, sodu tikai gaidīšana. To saka jaunā derība, un to saka Kristus mīlestībā brīdinādams. Viņš mūs brīdina. Neder tā. Tu vari saukt aleluja un dziedāt lekt virs grīdas, cik vien augstu gribi, un sīst pie krūstīm, es mīlu Dievu, bet ja tu neizšķir, un tu min kājām Kristus asins, kas tevi glābi, kuras ir izlietas, lai tevi dziedinātu un glābtu, un ja tu viņus mīci kājām un nesaproti, kas ir teikts, tu esi nomaldījies un stulps. Ja jums tas nepatīk, lasiet vārdā Bībelē, kuri tā ir teikts. Ja cilvēkam nav dziļāks izpratnes par Dievu, tad viņš ir kā lopiņš, tiek vests uz nokaušanu. Viņš var skriet, sēdēt, solis, deldēt un visu kaut ko darīt. Un saukties par ļoti kristīgu, ļoti labu organizāciju. Dalīt visiem pārtiks nabagiem, bet draudzē nevienu labu vārdu nevar pateikt par draudzi. Kāpēc ir mūsu draudzes kristieši tik vāji? Tāpēc, ka mēs to sludinām ka tajā draudzē nevar iet, jo tur ir tādas problēmas, tajā draudzē arī nevar iet, jo tur ir tādas problēmas. Pajautā, ko tu vari pateikt par savu draudzi labu? Mīļie. Tur viens brālis lūkšanā teica, nu tā kā eksāmens nē, testi nē. Nu, tad, kad Dievs tev pajautās, tad tu labāk varēsi atbildēt. Pasakiet, ko jūs labi varat pateikt par savu draudzi? Liecība trīs minūtēs par savu draudzi. Var kāds piecelties un pateikt? kofeīnu, tas neko neizsaka. Ja tu vari var pateikt, jā, lūdzu, nāc. Kāpēc man šo, ja, ja man, nu, teiksim, Dievs rāda dot tādu iespēju, pārceltos uz kuldīgu, kāpēc man būtu šeit jānāk? Es domāju, tas būtu aplam, ja mēs neviens nepieceltos un neko neteiktu. Es esmu pārliecināts, stipri pārliecināts, ka nav draudzes. Es gribētu, labi, man jau jāsāk uzreiz labot būt sev, būt pilnīgi pārliecināts, nevaru teikt, uh, es gribu teikt par šajiem, ka es gribu būt pārliecināts, ka Dievs ir šeit. Jo redzot to, ka mēs esam joprojām kopā, ka mums ir iespēja, Dievs ir mūs vadījis un svētījis, un ir daudz dažādas liecības notikušas un teikt cilvēki, cilvēki ir teikuši, tas katram un arī man apliecina to, ka Dievs ir mūsu vidū. Tas būtu pirmais un pats svarīgākais, kāpēc es apli, saku, ja Jāni, tu nāks uz kuldīgu, tu drīkst šeit nākt, mēs tev vienmēr laipni uzņemsim. Uh, jo Dievs ir šeit. Drīkstēs, tas drīkst, bet vai es gribētu? Tev jāpasaka tā, lai Pirmais, es gribētu. E, es domāju, ja tu gribētu uh, jo būt Dievs kopā... Jo satikt, jebkurā citā draudzē arī. À, nu tad tev nevajag draudz? Nē, man vajag draudz. Tad, tad ja tev vajag draudz, tad tu drīkst šeit nāk. Šeit vajadzētu? Tāpēc, ka Dievs ir šeit pirmkārt. Labi. Ja? Tāpēc, ka uh, labi otrkārt, es redzu, ka cilvēki mēs tiekam kā Dieva līdzībā veidoti, mm -hmm. uh, neizbēgam, mēs kļūstam viņam līdzīgāki. Uh, par to mīlestību savā starpā Es ticu arī, ka tas ir ceļā. Mēs vairāk un vairāk, salīdzinot ar pirmajām dienām, viennozīmīgi mēs pieaugam Kristu. Līdz ar to mm, vēl ko labu. Es redzu, ka mēs vairāk un vairāk viens par otru gādājam, rūpējamies. Ja tas nav saskatāms arī šādā veidā, kāpēc, kāpēc piecvietīgā mašīnā divi sēž priekšā un divi aizmugurē? Kāpēc visi nesēž aizmugurē? Kādam nu, jāstūrē. Labi, viens sēž priekšā, bet trīs var aizmugurē mierīgi sēdēt. Mierīgi, Mašīna paredz. Kāpēc sievai jums? jābūt blakām vīram. Pat tur, tur visi brauc nepercēt. Nezinu. Varbūt tāpēc kā ērtāk? Nu, varbūt. Varbūt. Tas Tā kā... mums attaisnās. Paldies, Gati. E, e, es drīkst ņemt, jā? jā. E, paldies, Gati. Ļoti labi. Ērtāk. Ok, parasti divnieku karaļus sēdina aizmugurē. Divnieku karaļus parasti sēdina aizmugurē, jo viņiem bail no skolotāja, ka viņas neizsauc. Pie šāda paša principa, ka mācītājs nepasaka, nu, piecelies un pastāst kaut ko. Ja? Ir kādi drosminieki. Nu, par to ir stāsts arī. Ja? Bet redziet, ļoti jauki. Tu pastāstīji kādu lietu. Es gribētu, lai jūs, mīļie draugi, gribētu saukt jūs tā, brāļu māsas, jūs paskatītos, ko stāsta klubiņu biedri. Jūs nobālēsiet kāpēc viņi pateiks, kā viņi noreklamēs savu klubu, kāpēc tur ir jābūt. Kāpēc tur nāk veču vairāk nekā jebkura sieviete. Kā viņi to izdara, es to vienkārši paskatījos ar skaudību. Netīšā veidā es biju uzslēdzis eh, Latvijas kaut kādu jauniešu, eh, ir, ir jauniešiem tiem studentiem tur kaut kādas korporācijas, ka viņi pateica, ka pēc, un viņi saka, viņi ir aizgājuši sen no studijām, un viņi turpina nākt. Un viņi turpina nākt. Un viņi turpina būt šajā korporācijā, viņi turpina būt šajā klubiņā. Viņi to turpina darīt, jo tur ir tāda mīlestība, kā tu sacīji. Ar ko tad mēs esam labāk vai sliktāk? ar korporāciju. Viņi, viņiem ir cits me, metodus, kuriem viņi aiziet, vai ne? Bet ir runa, kāpēc cilvēki nāk, jo cilvēki nāk tur, kur ir forši, tur, kur ir kaut kādas interesantas lietas, kur kaut kas notiek, kur, kur man stāsta, klausies, mums ir forša draudze. Mums ir draudzi, kas rūpēs, kas cīnās, kas mīl, kam visādi iet, kas gāžās un krīt, bet mēs palīdzēsim un piecelsimies. Vai mēs to stāstam? Ja mēs to maz stāstam, varbūt tās brālis, viens otrs. Es ticu, ka kāds no jums arī to dara un stāst. Es ticu, ka es arī ceru, ka nu, nav, jau, nav jau tā, ka jūsos nav mīlestība. Ir. Ir. Es ticu, ka arī jūsos ir ticība. Es ticu, ka tas tā ir, jo savādāk jūs neviens šeit nebūtu. Bet ja mēs paliksim visu laiku zīdaiņu līmenī, Pāvils arī sacīja, nu, jūs jau esat tādi, kuriem vajadzētu ēst rūpmaizīti bet jūs joprojām ēdat pienu. Un ja jums nav izpratnes, tad jūs esat zīdaiņi. Jā, to saka vārds. Es to nesaku, tie ir vārdi. Jūs neticat, ņemiet, šķiriet vārdus, meklējiet, atradīsiet, kā to atrast un kā tālāk. Ja jūs esat pieauguši, jūs to atradīsiet. Ja jums tas satrauc un ja tas jums liek dzērkties, ja jums tas tracina, ja jums tas ne, satrauc, kāpēc? Un ja kādam vēl satrauc, tad palūdziet Dievam, Dievs, kāpēc tu atsūtīji to akmeni? Bet mums te tā stāstīja, ka mums ir ļoti laba draudz, bet kāpēc tas trakais ir atbrauc un šeit tādas lietas ceļ gaismā? Kāpēc viņš nežēlīgi mūs rāja? Kāpēc jūsu mācītājs, Agris Ginko, man aicināja šeit? Jautāja Dievam, Dievs, ko tu man gribi ar to pateikt? Kāpēc tu runā šodien par vienotību? Kāpēc tu runā par Kristus asinību? Es esmu tik labs kristietis, es jau 10, 20 gadus esmu kristietis, kalpoju slavēšanā tajā, tajā lietā, ja vēl kaut ko daru. Kāpēc Dievs tu šodien runā par vienotību? Pajautājiet Dievam. Jo es nezinu, kāpēc Dievs to grib runāt caur mani mutu uz jums. Jo es pirms pie jums braucot, es lūdzu Dievs, Dievs, ko man sāsīt kuldīgs draudzē, tad, kad tas bija kādu mēnesi vai cik atpakaļ, kad Agris Ginko man uz, uzaicināja. Bet Dievam ir plāns, kāpēc viņš, viņš pirmkārt, kāpēc jūs esat šodien draudzē, kāpēc ir kādi, kas nav šeit draudzē. Jo Dievs kaut ko jums tieši grib pateikt par vienotību. Varbūt šodien tas jums ir vienkārši atkārtojums, varbūt tas ir kādam nostiprinājums, kādam no jauna kādas lietas vēlreiz un vēlreiz izdarīt akcentus. Dievs tāpat vien nerunā neko. Neko. Ja ir sakritības, ja jūs domājat, tad jums ticība jāsāk meklēt. Kāds varbūt savā sirdī teiks, bet nu es esmu ticībā stiprs un labi. Ļoti jauki. Bet ziniet, es pateikšu šeit armijas principu vienu, kas man ļoti patīk. Viņš tiešām tāds ir vērtīgs, un tā ir patiesība, gribētos teikt. Draudz ir tik stipra, cik tās vājākais posms. Tu vari būt krūts, mums var būt krūts bīskaps, krūts mācītājs, krūti slavētāji, vēl kaut ko. Bet ja draudzē vēl ir kāds, kaut viena dvēsele, kas ir ļoti vāja ticībā, jūs esat visi tik vāji, cik tā vājākā dvēsele. Un nevar tu lielīties, tu esi ļoti tāds, oh, baigais foršais džeks vai kundzīti vai kā, piedod, kas tā to saka žargonā. Un es jau te. Bībeles zina no galvas, bet ja viens ir kāds, kas nezina, tad tu esi tik stiprs, cik tas vājākais, cik viņš nezina. Vienkārši lieta. Palīdziet, ja jūs mīlat Dievu, mūsu pienākums ir mīlēt draudzi, savus brāļus un māsas, palīdzi, ja tu zini Bībeli ļoti labi, Ja tavas lūkšanas ir ļoti spēcīgas, un tu lūdz, un tu pacēl, jūs viens otru zinat, un nu, jūs viens otru zinat, kurš kāds no jums varbūt pacēl vai nepacēl balvas lūkšanā nenosod to, kas jau ir nepacēla lūkšanā. Bet ja tu pacēli pieeja pie viņu kādā mirklī, vai es varu par tevīm aizlūkt, lai tu varētu pacelt lūkšanā? Vai es varētu tev iestiprināt un drosmi dot, lai tu varētu piecelties, lai tu varētu apliecināt savu Kristu? Jo es ticu, ka tu mīli Kristu. Jo vienkārši ir pateikt, ziniet, mēs visi esam draņķi. To ir viegli pateikt. Un vislabāk to pateikt tā rādot uz kādu citu. Jūs teiksiet, Jāni, bet ko tu tur runā? Redziet, es arī piedaru jūsu miesai. Kaut vai es neesmu konfesijas piedarīgs. Jūs esat mani brāļi un mans māsas. Vismaz es tā uztveru. Es nezinu, kā jūs mani uztverat. Es varu būt stiprs savā ticībā un pārliecībā, bet kāda tam jēga, ja jūs neesat jeb tik daudz, vai kā? Es negribu teikt, ka es esmu tagad stiprāks. Nē, nē, nē to es negribu sacīt. Bet es kā piemēru to mīnu. Man satrauc, kas notiek Latvijas draudzēs. Man satrauc to, ka kristieši ļoti vāji, ka mēs Kristu pasniedzam ļoti vāju, ka mēs kautrējamies lūgt draudzē, un uzreiz, ja draudzē mēs baidamies un kautrējamies lūgt, Tad es neticu, ka jūs kafejnīcās, restorānos, pie draugiem, pie neticīgiem draugiem, ka jūs paceļat balsu lūkšanā pirms ēdienreizēm. Piedodiet, es neticu. Es sākšu ticēt tad, kad jūs draudzē spēcīgi lūksiet. Kā Afrikā, brālis no Āfrikas, kas bija, es aizmirsu viņu vārdu, jūs jaunieši varbūt atceraties to mācītāju. Dievkalpojums sākās, pieņemsim, 11. 45 minūtes no vietas ir lūkšanas un tad tiek runāts un slavēšana un viss pārējais. Reiz nedēļā viņi sapulcējās, lai trīs stundas no vietas vienkārši lūgtos. Tad, kad vīrs stāstīja par savu bērnību, viņš saka, nu, Āfrikas nabadzība un Eiropas nabadzība ir divas dažādas atšķirīgas lietas. Tā viņš teica, Āfrikas nabadzība ir pie mums. Mums nav Eiropas bagātā nabadzība, ko mēs saucam par nabadzību. Mēs esam ieauguši taukos. Piedodiet. Ažireļi, krieviski ir tāds labs teiciens. Mums Kristu nevajag. Mēs pat neapjēdzam, ko Kristus ir tevis un manis dēļ izdarījis. Tad, kad mēs to kārtīgi satversim, nevis tikai gudri zināsim, un gudri sprediķosim un mūldēsim par to, Kristus tāds un tāds, un redz, tur tā Bībelē nav, un interpretēsim Bībeli kā vien katram patīk. Bet tad, kad mēs se sažņauksim un sapratīsim savā sirdī, viņš nomira manis dēļ. Pamēģini nomirt manis dēļ. Pamēģini! Kaut viena dēļ nomirt un atdot savu dzīvību. Un tad, kad tu to ieraudzīsi savā sirdī, tad tu gribēsi kliegt, paldies tev, Dievs, ka tu man esi izglābis. Ka tev nebija kauns no visa pūļa, kas tev spļāva virsū un smējās par tevi. Tu gāji uz Golgāta, manis, mūsu dēļ. Kad mēs to ieraudzīsim, Tad mēs pateiksim, mūsu draudzē ir patiesa draudzene, kur runā taisnību, kur runā par grēku, kur runā par Kristus izlietajām asinīm par mums. Draugi, kas viens otru mīl, neskatoties uz to, ka mēs pilnīgi atšķirīgi esam. Un tāds Dievs mūs ir radījis. Ja viņam gribētos robotiņus radīt, tad viņš radītu visus vienādus, pelēkus un nekrāsainus. Kurš nu jums ir tāds pats kā viņš? Kurš ir tik unikāli veidots? Kurš? Neviens. Viņš ir savādāks. Mīļā māsa, jūs esat pilnīgi savādāk nekā viņš un nekā es un nekā mana sieva. Unikāli, pilnīgi atšķirīgi nākt kopā un savu miesu krustā sistu ikdienas un savas ambīcijas, man patīk, man nepatīk, man tas simpatizē, man tas nesimpatizē, krustā sistu ikdienas. O, man šis džeks nepatīk, es ar viņu nerunāšu. O, man šī kundzīte, nu kaut kā tā, viņa man ne tā pateica. Manu jauneklību aizvainoja tā vecā sirmā sievietīte. Tāpēc es ar viņu negribu pat blakus sēdēt un pie galda sēdēt. Zini, vajadzētu kārtīgi ar mietu pa bieti iedot tādam, kas tā domā savā sirdī. Un arī otrādi. O, tas pārāk jauns gurķis nav, ko man te ar viņu, viņš jau muļķis, ko es ar viņu runāšu? Kā tu savās domās to pasaki, tu notiesā Kristus asins un tu neizšķir vairs viņas. Un nebaidies, ka pie tevis nenāk svētība un nebrīnies, ka viss, kam tu pieskaries, izkrīt no rokām. Nebrīnies, ka tavs biznesis beidzās vienā dienā. Es to zinu, tāpēc, ka es esmu tam gājis cauri un eju cauri. Es joprojām, tieši kā brālis sacīja, mācos satvert to, mācos mīlēt. Man ir daudz, kas nepatīk. Un man nepatīk, ka Gintam ir tāda pat frizūra gandrīz vai kā manējā. Un tāpēc es ar viņu nerunāšu. Piedod, piedod Ginta, es ceru, ka tu nedusmojos uz mani personīgi. Mēs daļ tādiem sīkumiem reizēm viens otru aizliedzam. Mēs aizliedzam ne paši ieejam debesu valstībā, ne kādam citam ļaujam tur ieiet. Daļ tādiem sīkumiem, daļ matu frizūrām, dēļ smaidiem, o man nepasmaid, nepasveicināja. Piedodiet, mīļie vecākie kundzes, piedodiet kungi, kas jūs esat. Es esmu dzirdējis šādas replikas. A, tam jaunam vajadzēja pirmam mani pasveicināt. Bet tu tak, mīļais kungs, jeb kundzīt, esi gudrāka, vecāka, pieredzējis vairāk. Kur ir tava pazemība? Kur ir? Noliecies un parādi tam jaunajam gurķim, kas nesajēdz, ka viņš ir jāpasveicina palīdz viņam saprast. Ja šodien paskatās uz jauniešiem, nu viņi nejēdz pasveicināt normāli cilvēkus. Bet no kurienes? No kurienes tas nāk? No mūsu ģimenēm. No mūsu ģimenēm, no mūsu vidas. Un te neiet runa pagāni vai kristieši. Piedodiet, es to ar to, ko es runāju, es runāju par kristiešiem, jo to es redzu draudzēs. Un tāpēc Jēzus lūdzu, Tēvs, kā mēs esam viens, lai viņi ir viens. Jo viņš redzēja, kādi ir cilvēki. Kamēr šie 12 mācekļi bija forši savā starpā sadraudzībā, viss bija kārtībā, pareizi. Un vajadzēja uzrasties vienam, kāds teiks, nu tā Dievs nolicis. Protams, Dievs vienkārši parādīja caur jūdu, kādi mēs cilvēki esam. Vienam jūdam vajadzēja uzrasties. Un viss aizgāja frejā. Protams, ir arī kādas labas lietas, jo Dievs jau izdara, ko viņam vajag izdarīt. Bet, ja jūs paskatīsieties visus karus, visus karus vēsturiski, paskatīsieties visas bankrotējušas firmas, visas valdības, visur ir nodevēji. Visur. Ģimenes, izjauktas ģimenes, nodevēji. Vīrs vai sieva nodod savu vīru vai sievu. Nodevējs uzradies viens un viss tiek izjūgts. Draudzes sašķeļās, saplēšās, izirst. Rodās tūkstošiem dažu dažādu mazā, maziņu vāju grupiņu. Kāpēc? Ka katrā draudzē uzrādās savas jūda. Uzrodās un mierīgi. Un tāpēc, ka nav blakus vien 11 veči, kas nostājas un pasaka jūdam, pārstāj, ja tev nepatīk, Apklusti, ja nē, ar mietu pārmainīsim. Nav vienotības. Visi miera labad, smaidīgi mīlestībā. Nu, nedrīkst jau neko teikt. Nu, miera labad. Nu, lai viņš tagad dara, lai tā tur seksojās ar ko vien gribās. Nu, lai tā klūr visu, ko vajag. Lai tā zog, nu kas, nu, nu miera labad, nu ko, es tak to zinu, man tak to pateikt, bet nē, nē, nē, miera labad, es tak neiešu kašķēties liekulība, viltus, viltus kristietība. Un tāpēc es nevarīnos, ka Kristus saka, tā, ka es atnākšu vai es ticību vēl atradīšu mīlestību. Un, mīļie, tāpēc es jums sacīju, ko domāju, to sacīšu. Patīk vai jums nepatīk. Metat, ar ko jūs gribat. Pamēģiniet iemest, man tur divi dēli sēž aizmugurē. Tas tā jokam. Tad jūs uzzināsiet, cik vienota mums ģimene ir. Pamēģiniet kādu no viņiem aizskart. Varbūt tās es grēkā miršu, bet savu ģimeni es aizsargāšu. Es neļaušu nevienam, savam, vienam, nevienam kretīnim manu ģimeni aiztikt un mocīt. Nevienam. Es cīnīšos par savu ģimeni ar saviem zobiem un visiem līdz nagiem. Tā ir mana ģimene. Ja kāds grib kaut ko no manas ģimenes paņemt, viņam jātiek galā no sākuma ir ar mani. Tas skarbi un pretīgi skan. Un es lūdzu Dievam, Dievs nekad nepārbauda mani tā lūdzu. Bet es savu ģimeni aizsargāšu. Ir jautājums, vai tu aizsargās savu ģimeni ir jautājums, vai tu savu draudzi aizsargāsi. Tad, kad kāds kretīns kaut kur riņķī mūld un pļarkst, vai tu vienkārši atvēri auss un muti vēl tā, un klausies un gaidi, ko viņš pastāstīs par to vienu māsu un otru, o, tad es tagad varēšu daudzē atkal klačus uztaisīt. Vai tu vienkārši viņam muti aizdari, tā ir mana draudz, tā ir mana māsa, tas ir mans brālis. Nu, un tad, kad viņš grēko, es pats tikšu ar viņu galā. Nostājies! pret, savu, pret tiem, kas ir ienaidnieki jūsu vidū. Jo Dievs sacīs, jūsu vidū paši celsies kangari, jūdas. Apklusini savā draudzē un apklusini, kas uz ielas runā. Lai nu, uz ielas ieraugtu, ka tu cīnies par savējiem, ka tu esi vienots. Un viņi nāks un teiks, Eju, es gribu būt tajā draudzē, jo tur ir vienotība. Es gribu būt tajā draudzē. Jo, ja man kaut kas notiks, viņi man pasargās, viņi man palīdzēs. Ja es kritīšu grēkā, viņi man neizmetīs ar kāju pa dēļu, no mis, izmetīs miskastē. Nē, viņi piecelsies un palīdzēs. Viņi palīdzēs man atgriezties. Kā Bībele ir sacījusi, ja tu redz brāli grēkojumu, tad piecelies, ej un palīdz viņam atgriezties, palīdz viņam mantot. Nevis vēl lielākos sūdos iestum iekšā. Nu, sagrāko, nu, ko darīt? Nu, pārmācīsim, lūksim par tevi, ko izdarīt. Vienreiz, otrais, trešoreiz pamāc, ja nē, nu tad ok, tad piedod, svešinieks esi. Vai mēs cīnāmies par savējiem? Vai vecie cīnās par jauniem un jaunie cīnās par vecajiem? Vai tā kā normāli ir ģimeņu klani, draudzēs? Ja jums tāda nav, paldies Dievam, priecājieties un pateicieties Dievam, ka no tā, ko es jums stāstu, ka varbūt pusi no tā, varbūt 90% no tā no jums nav. Bet pietiek jau ar vienu procentu, lai lūgtu par savu draudzi, lai cīnītos par savu draudzi. Pateikt, tā ir mana ģimene. Un kā brālis tu būtu sacījis, tā ir mana ģimene. Un tu vari ienākt un sajusties šīs ģimenes loceklis. Tāpēc es tevi aicinu draudzē. Nevis tāpēc, ka tu man piedāvā kaut ko labu, jo tad tu man mēģini uzpirkt. Mums te ir labi pasākumi, mums te ir labas konferencītes, mums te ir labas ēdienas tur augšā kaut kur iespējams ir. Nu, mēs par teviem rūpēsimies. Un tad, kad atnāc uz draudz, tad tu kārtīgi dabūjam pa muti, un kad rūpes viss izbeidzās uzreiz – Un tad cilvēks saka, nu, nafig neiešu ne uz vienu draudzi, jo nekur par manīm nerūpējās. Un viņš vīlies aiziet un tā sēž viens pats mājās. Un vairāk neiet ne pie Dieva nekā. Reizēm labi, ka Bībele atver un kristīgo radio paklausās. Nesoliet to, ko jūs nevarat izpildīt, jo jūs nezināt, vai jūs to spēsiet. Bet tas, ka jūs pateikt, es cīnos, un tas, kas no manis ir atkarīgs, es cīnīšos ar par tevi, lai tu būtu glābts tāpat kā es. Pasaki katram to, kur tu aicini draudzē. Cik es spējušu, es gādāšu par tevi. Es nevis pārējie, es rūpēšos. Uzņemies atbildību kā pieaudzis kristietis, nevis kā zīdainis. Es lūkšu par tevi. Ja ne katreiz, tad vismaz reiz par reizēji. Man cilvēki bieži vien zvan un saka, jā, aizlūdzu. Aizlūkšu tajā dienā, tajā laikā, jā, bet es nevaru apsolīt, ziniet, es vienmēr par jums lūkšu. Es to nevaru apsolīt, tāpēc, ka nu, to vienkārši nevar, nevar iespējams atcerēties. Ja es atcerētos visu, kas man ir jālūdz, tad es noteikti to savu kalnu lejā nekāptu dienām. Jo man viņi visi vienlaicīgi būtu jāatcerās un vienmēr par viņiem visiem jālūdz. Es to vienkārši nevaru izpildīt kā cilvēks. Tāpēc es to nesolu. Es saku, atcerēšos, noteikti par jums aizlūkšu. Šajā mirklī tūlīt un tagad lūdzam. Pēc tam nevaru apsolīt, bet centīšos. Es pat pierakstu, kas man jālūdz, pa kuriem jālūdz. Un nevienmēr es arī tos pierakstus paceļu augšā un paskatos, o, oh, pa tiem jāizlūdz. Bet, ziniet, ir unikāla lieta. Ir tāds Dieva gars, svētais Dieva gars. Un viņš atgādina. Un viņš saka, šodien, tad, kad tu esi savā lūkšanā, par šitiem sāc lūgt, par šo lūdz, lūdz par tiem lūdz, par turien lūdz, par tiem lūdz, lūdz. Un tad tu nevar saprast, kur tā stunda ir pagājusi. Citi saka, man nav par ko lūgt kā nav par ko lūgt, tad tu nemīli. Jo, ja tu mīlēsi, kaut vai savu ģimeni, toreiz to stundu pavadīt par savu ģimeni lūdzot. Ja tu mīlēsi savu draudzi un savus brāļus māsas, tad tu mēģināsi ar vismaz ar, ar redzi atcerēties, ja tu vārdu neatcerēsies, tā, tajā rindā sēdēja tas, tas, es par to māsu lūdzu, es par to brālu lūdzu, un nu, tā, viņš tajā rindā sēž, nu viņš tā ar to, vismaz to, lūdziet, aizlūdziet. O, tur tas brālis vai māsa, viņš kaut kā, nu, draudz nav, panāt, nav, nav nācis kādu laiku. Es gribu aizlūgt par viņu, lūdzu par viņu. Tev nav par ko lūgt, tev nav par ko pateikties. Ja tu nesaproti, ka pa sevi ir jāpasakās, nu tad sāc vismaz varbūt par kādiem citiem lūgt. Māma un tēts, paldies, iemācīja pateikt. Jāsaka no nu, ābec, paldies, māki pateikt. Nu tad pasaki, kungs, paldies tev! par to, kas šodien var elpot. Un dzīvs vēl esmu. Ka tava žēlastība ir tik milzīga, ka tu man tepat tās stāvotnē esi nogalinājis. Jo divi tur tā nomira, kad meloja dievam. Uzreiz vīru iznes ar kājām pa priekšu un sievu. Vai šodien tā nevar būt ar mani šeit stāvot? Var. Kurš no jums tic, ja domā simtprocentīgi, ka viņš šodien izies pa tām durvīm ārā? Mans Dievs var jebkuru no mums šeit arī atstāt. Kāpēc? Nezinu. Ir cilvēki, kas ir miruši draudzē. Es viņus netiesāju. Es negribu tur meklēt, kurš, kurš, kurš vainīgais. Nē, bet tā var notikt. Vai man nav par ko pateikt paldies? Vai man nav pateikt, Dievs, paldies, ka tu par maniem grēkiem tik vien man pārmāci. Paldies, ka tikai akmeni atsūtīja pie manis. Jo tad, kad Dievs pieķersies tā pie rīkles tev un noliks tev uz ceļiem, tad tu teiksi vēl, sūt vēl tādus akmeņus Dievs, tikai nesod man šādi. Šī tikai nesod man šādi. Sūti vienalga, ko tikai nesodi. Māc man pārmāc, dod bombu papīru tā, lai man pielas, bet tikai nesūti. Ne, neatņem man kājas, neatņem man rokas, neatņem mans bērns, neatņem mans vecāks, neatņem man mamīti, neatņem man tēvu, neatņem man dzimteni. Pārmāc vienalga, kā tikai neatņem man stūvākos. Jo Dievs ir devis, un Dievs var tā arī mīļi mīlestībā pārmācīdams, lai tu neietu pazušanā, lai beidzot varbūt pielikt, jo viss līdzekļus viņš tev ir iztērējis. Un iespējams tieši šodien, tāpēc Dievs man ir atsūtījis. Jo līdz šim Dievs ar jums ir runājis, mm, mīļā, kuldīgas draudze. Nākuši mācītāji un teikuši, mm, klausies, Dievs saka, tur ir rakstīt. Ai, nē, nē, nē, šitas mācītājs pa lēnu runā, nē, nē, šito neklausīsimies. Pārāk maigi, pārāk lēni. Vai vēl kaut kā? Pēc kam jādzird? Es normāls kristietis esmu. Iespējams, ka jūs neesat līdz šim dzirdējuši, jeb neesat klausījušies ja pietiekoši paklausīgi nesat bijuši. Tāpēc izdomāju Dievs atsūtīt vienu dullo. Es nekautrējos to teikt. Jo es pats reizēm nesaprotu, kāpēc Dievs liek man šādus vārdus mutē. Tas nav tāpēc, ka es esmu atnācis, nu, ka varēšu, nu, ka tiem varēšu kuldīgs draudzē, nu, ka varēšu pateikt kaut ko. Nē, mīļie, goda vārds. Es savus bērnus arī kā vienmēr kā piemēru saku, lai neapvainotos kādu no jūsu bērniem, es viņus pār, cenšos pārmācīt. Tāpēc, ka es ļoti, ļoti gribu, lai viņi izaugtu par vīriem un īstiem cilvēkiem. Es ļoti, ļoti gribu. Man nesenāk. Bet es ļoti cenšos. Un kāds teiks, fuj, tu nemāk mācīt. Iespējams, ka nemāk iespējams, ka viņam ir tik biezādi, ka nu, vēl stingrākas metodas vajag. Un kā es viņiem jau teicu, tu vari priecāties, ka tev mēs esam tēvs un mamma. Un šodien tu vari teikt lielīgi, es negribu tev klausīt. Labi, šodien tu vari neklausīt. Bet tur pienākt viens klikšķis, un tev vairs nebūs ko klausīt. Un teiks, Dievs, dod man mammu un tēti atpakaļ, es varēšu klausīt tik dienas, es darīšu visu, ko viņi man liks, bet lai viņi man ir blakām lai viņi man ir blakām. Un cilvēki aiziet uz kapiem un bļauj, Dievs, atdod man to mīļoto, es darīšu visu, es rūpēšos, es nekrāpšu to sievu ar 57 sievām. Palīdz, lai viņi tikai atgriežas pie manis. Kapos mēs bļaujam un kliedzam. Mēs zaudējuši esam mīļāko. Kad dzīviem esot, nirgājāmies. Smējāmies, neklausījām. Bērni neklausa savus vecākus. Dievs viņus atņem vienkārši. Kādreiz saka, o, kāpēc tie labie tik, ilgi, tik ātri mirst un tie ļaunie dzīvo tik slikti? Iespējams, tāpēc, ka Dievs izlaiž žēlastību un atņēma, lai kādu pārmācītu, kas ir blakus tam labajam cilvēkam. Lai tie, kas ir riņķī, redzētu, Un ar nožēlu skatītos, bāc, tas man bija žēl, bet tā, kamēr, viņš, es biju dzīv, kamēr viņš bija šis labais cilvēks, Dievs, es nenovērtēju, ka viņš ir tik labs. Es neklausījos viņā. Par to Dievs runā. Šodien jūs varēsiet aiziet, kāds varbūt ar sarūktinātu sirdi, bet kāds varbūt ar izmainītu sirdi. Kāds ir jauna apņemšanos. Tā ir jūsu darīšana. Jūs izdomāsiet, uz kurien jūs iesiet. Jūs paši pieņemsiet lēmumu, ko jūs darīsiet ar šo vārdu, ko jūs šodien dzirdat. Tas ir jūsu lēmums. Mans uzdevums ir jums to pateikt. Jo Dievs ir sacījis. Ej, saki tam grēciniekam, ka viņš grēko. Varbūt viņš atgriežas. Ja viņš atgriezīsies, tu mantosi viņu. Bet ja tu neteiksi, tu ies līdz ar viņiem pazušanā. Es ticu, ka jūs zinat tādas rakstvietas arī. Tāpēc es nevaru jums neteikt. Tāpēc es nevaru jums klusēt. Nevaru. Un es gribētu vēl vienu rakstvietu nolasīt. turpat vien ir. Pirmā vēstula korintiešiem 12. nodaļa. No 4. panta. Ir dažādas dāvans, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats dievs, kas dod visas spējas visiem, bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars, citam dota ticība, tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt, tai pašā vienā garā, citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garus pazīšanu, citam dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Viens pats kungs, viens pats Dievs, viens pats Dieva gars, kas mums liek sacīt aba tēvs. Nav cita. Jums, mamīt, nav cits gars ar mani. Ja jūs sakat, Jēzus ir mans kungs, tas pats gars liek jūsu sirdī to teikt tāpat kā man. Tas nekas, ka mēs esam atšķirīgi. Tas nekas, ka jūs nepiekritat kādām lietām. Nu un tad. Viens pats gars. Viens. Viens pats Dievs. Kāda starpība, kā es domāju, kādas lietas? Ir svarīgākais, ka mēs ejam uz vienu mērķi, ka mēs meklējam vienu domu, vienu ideju. Ar dažādām dāvanām, ar dažādām izpausmēm, ar dažādiem tādiem pozīciju, no dažādām pozīcijām. Ka mēs varam vienkārši nolikt savas ambīcijas un ieraudzīt, kā jūs teicāt, ka jums ir gavēns, gavēns būs kaut kad tagad, ja? par draudzi ka jūs varētu domāt, ziniet, mēs nospraudīsim, glūdzot gavēnī, nospraudīsim draudzes mērķis, vienotība. Neskatoties uz neko, ka jūs varētu to nospraust, nu nolikt sev, kad plakātu uztaisiet, ja es nezinu, jūs telpas īrējat, bet nu jūs varat viņus tā ik pa brīdim, lai varētu izlikt priekšā. Draudzes mērķis ir vienotība. Vienas debesis. Lai jūs to visu laiku redzat priekšā un lai jūs vienmēr atceraties – Mēs ejam uz vienu mērķi. Un ja kāds sāk pretoties un saka, es gribu iet uz citu mērķi, tu viņam var atgādināt, reku tur ir rakstīts viens mērķis. Mēs ejam uz vienu mērķi. Mēs lūdzam vienu Dievu. Ka jūs to varētu sev nolikt priekšā, lai jums ir atgādinājums visu laiku, un jūs kāds sāk pretoties, ienāk kāds te grib citas skološanas skolot, teikt, nē, mums ir viens mērķis, mums ir viens Dievs, mums ir vienas lietas. Mēs esam viena ģimene, mēs esam viena miesa. Vienas miesas locekļi. Mums ir vienas asenis, viena elpa un viens sirdspuksts. Ka jūs to nolikt savu priekšā, lai jūs to redzat, lai jūs varat sev visu laiku atgādināt. Jo neviens nezina, kurš no mums kurā brīdī kritīs. Ja kāds saka, es stiprs esmu, bet Bībele saka, ja tu jūties stiprs, skaties, ka nekrīt. Es nevaru pateikt par sevi. Es šodien jūtos, o, tā nu nekas vai nevar būt. Bet es nezinu, kurā brīdī es krītu un gāžos vai tu neesi uz robežas kaut kur? Vai kaut kas nav kaut kas? Atceries, mums ir viens mērķis – būt vienotiem. Jo tikai tā pasaule zinās, ka Kristus ir ar mums, ka Kristus mājo mūsos. Apustuļu darbi, kolosāla lieta, jūs to visu zinat no galvas. Vēlreiz un vēlreiz vienkārši atgādināšu. Otrā nodaļa, ja nekļūdos – Jā. No 41. panta vienkārši kā atgādinājums saslēmums skan, kas viņu vārdus uzņēma tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanā. Visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmu bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Un viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram tur vajadzēja. Viņi mēdz ikdienas vienprātīgi sanāk templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavalēm un vientiesīgu sirdi, slavēdam Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Dievs tas kungs var pievienot. Jūs varat taisīt evangelizācijas pasākums, kādus vien gribat. Bet ja draudzē iekšēji nebūs kārtība, visas ar mērķi, ka mēs ejam uz to, jūs varat ziedot naudu ubagiem un vienalga kam Dievs nepievienos. Viņi varbūt ienāks un aizies. Viņi atradīs Dievu, bet viņi nepaliks un nenos, nepiepildīs šīs tukšās sēdvietas. Jo Dievs ir tas kungs, kas pārliecina dvēseles. Dievs ir tas kungs, kas pievieno cilvēkus. Nevis mūsu skriešana, lekšana, evangelizācija un vēl kaut kas. Dievs. Kam jūs pakļausieties? Kam jūs esat gatavi iet cauri? Kam jūs, ko jūs esat gatavi ziedot, lai jūs būtu vienoti, stipri vienoti? Man arī gribētos, ka mums tukumā, jūs teikt, o, oh, uz tukumu pēc smukuma, ziniet, ir tāds teiciens. Es gribētu, tur ir viena baptistu draudze. Un ar tiem dulliem labāk nesasieties, jo viņi visi ir viens. Viņi visi ir viens, viena liktīga ģimene. Es gribētu, lai tāda slava nāk par tukumu. O, oh, uz tukumu, o, oh, tur ir vienotība draudzēs. Draudzēs! Starp konfesijām. Es to gribu. Varbūt šodien es esmu tikai viens. Man patīk, kā vakar Kristaps aboltiņš, ja? Es domāju, kas nepārsekos. Varbūt tu šodien esi tikai viens savā lūkšanā. Un to es citēšu no viņa. To var izdarīt daudz. Sāc ar mazumiņu. Sāc ar mazu, mazu knibulīti. Sāc ar mazu, mazu lūkšanu. Dievs palīdzi. Kaut tu esi tikai viens. Nu un tad Nu un tad Dievs reiz uzklausīs tavas lūkšanas. Un tava sēkla, ko tu būsi sējis caur lūkšanu, caur gavēšanu, caur Dievu meklēšanu, caur savām pūlēm un rūpēm par brāli māsu, kas ir draudzē, tu panāks lielas lietas. Cilvēks saka, o, es gribu iet uz to draudzi. Nu, tur, tur ir laba draudze. Es gan negribu. Es gribu iet uz draudzi, kuru es varētu padarīt no savas pozīcijas Dieva spēkā par labu draudzi. Nevis braukt uz citu, nu, kā teikt, eh, rēķina vai uz citu, eh, kā varētu sacīt, vēl bija viens vārds savādāks viens latviešiem, jā, uz citu, uz citu, uz, uz, uz citam uh, eh, sasniegumiem. Un tagad, o, es arī esmu tagad labā draudzē. Es gribu ienest kaut ko šajā draudzē labu. Padomājiet, ko jūs katrs varētu dot šai draudzēji labu. Viens pats gars, katram sava dāvana. Neviens no jums nav apdalīts. Tikai tas, ka varbūt jūs neieraugat to, ja varbūt neesat pat lūguši tēvam. Bet, ka jūs paprasītu tēvs, ko es varu šodien šajā draudzē kalpot? Nu, protams, negaidiet uzreiz, varbūt mācītāja kalpošanu vai kādu ministra kalpošanu vai kaut ko. Bet varbūt Dievs uzrādīs, klausies, vajag tos papīrus tur salasīt, nu, tur to bērnu izmētājuši, vai tur mantiņus, vai traukus nomazgāt vienalga. Un nav svarīgi, vai tas ir sieva vai vīrs. Svētdienas skolotāji, te ir kāds? Svētdien skolotāji vīriešu dzimtā. Skolotājs. Visu cieņu vēl vīri var pievienoties skolotājiem. Zēni seko vīriem. Piedodiet, meitenes. Līdz zināmai robežai jūs varat par viņiem valdīt, māsas. Viņi sekos, viņi ies, nu, līdz tiem 12 gadiem tālāk. Čābīgi, Ja tur stāvēs vīrs, tad ir daudz lielāka iespējamība, ka tie zēni kļūs par jauniešu vadītājiem, par jauniešiem, un ka viņi pulcinās vēl līdzi. Vīri seko vīriem. Vīri, nevēl tas jūs aicināja lūgt, lai jūsu bērni mācās no jums lūgt. Jo, ja jūs nelūksiet, jūs gribat, lai cits kretīns iemāc tavu bērnu lūgt Dievu. Piedodiet, ka rupi saku. Vai tu gribi, lai cits tavu bērnu izaudzina? Es negribētu, tāpēc es esmu vienmēr teicis, es savus bērnus pats audzināšu. Pats. Un es neļaušu nevienam citam vīrietim audzināt manus bērnus, jo tie ir mani. Un ir jautājums, kas tavs bērns audzinās? Tu Vai tu viņus pievedīsi kristumu, vai tu viņus iemācīsi lūgt, vai tu iemācīsi rakstus lasīt, vai kāds cits. Un tu nevarēsi labāk, o, redz, kāds mans bērns ļoti labi dievu lūdzu, redz, par mācītāju kļuvu. Tu nevarēsi to teikt, jo tu nebūsi ne pirkstu pakustinājis, lai viņš tāds kļūtu. Tu to nebūsi nopelnījis. Tu varēsi lepoties tikai tad, ja tu viņam būsi to visu mācījis, veidojis un stūmis un vadījis, lai viņš par tādu kļūtu. Ja viņš kļūs par banķieru, tad, kad tu viņam būsi to iemācījis, nevis kāds cits uz ielas. Un bieži vien tie, kas uz ielas mācās, tur arī paliek. Un viņš nekad tev blakām nesēdēs arī vecumdienās drīzāk tu atradīsies pansionātā. Es to nezinu par saviem dēliem, es to nezinu, bet es tāpēc guldu viņos un lieku iekšā, jo es negribu atrasties pansionātā. Es gribu saviem bērniem pats iemācīt, kā naglu dēli iesist. Reizēm viņi tur gan brīnums izdara garažā. Lai dara. Kādreiz es vēl tā īpaši dusmojos, bet tagad, ej, nekas. Gan jau mēs pēc tam pa visiem trījiem sakārtosim. Es gribu, lai viņi man pajautā, kā pie tās meitenes pie, tur, nu, tā iepazīties. Es negribu, lai cits kaut kas viņu māca, kā pie tām meitenēm iet. Es gribu, lai viņš nāk pie manis un jautā, tēt, pamāci, nu kā, kā man to meiteni bildināt? Es gribu, lai viņš pie manis to nāk. Jo es redzēju, kā karavīri nāca pie manis un jautāja, es gribētu, lai tie karavīri iet pie saviem tēviem un prasa, tēvs pamāca man meiteni bildināt. Un jautājums ir tev atbildība tu vīrietis, kas katrs sēdi šeit, vai tu savus bērnus iemācīsi? Tad, kad tev viņi ir, un tad, kad tev viņi būs, ja tev viņi nav. Tā ir atbildība no tevis, un Dievs prasīs atskaiti no mums tēviem, ko mēs esam darījuši ar saviem bērniem. Un varēs teikt, man nebija laika, biznesa bija nauda jāpelna un viss kaut kas. Un nu, tad, kad kļūs par invalīdu un vēl kaut kāda lieta, tad tev viss tas beigsies, un tavs bērns tik tālu arī būs. Jo jūsu attiecības bija tikai tad, kad tu viņam iedevi kredītkarti. Tās bija vienīgās attiecības. Tas pats attiecās ar vīru un sievu. Vienīgās attiecības tad, kad viens otram nodod kredītkarti. Tava atbildība vīrieti, jebkurš, kas no jums šeit sēž. Kas tavu ģimeni pārvaldīs? Un tāpēc Dievs ir interesanti vēl mazliet. Ir teicis, sievām nav pieklājīgi draudzē runāt. Es atdzirdējuši, māsas parasti uzreiz sasprojās. Kā tā var būt? Ziniet, kāpēc? Lai neviens svešs vīrietis nebūtu jums par skolotāju un par autoritāti. Lai nerastos kārdinājumu nekādu. Tāpēc ir teikts, sievas jautājiet saviem vīriem, ja jūs kaut ko gribat zināt. Lai vīrs Dievs šeit izceļ attiecības, lai vīru un sievu starpā ir attiecības. Ja sieva kaut ko grib zināt, lai viņa iet pie sava vīra, un tās ir normālas attiecības. Lai jautā vīram, prasa, kas tur ir, tajā vārdā rakstīts. Nevis uzreiz pie mācītāja. Mācītāji jums drīkst atnākt. Un tas nav brīnums, ka mācītājs ieraudzīja, atnāk uz grēksūdzi, tur kaila sieviete stāv. Nopietni man to stāstīja viens mācītājs. Viņš izgāja ārā kafiju taisīt, nāk atpakaļ, tā sieviete jau ir izdzērbusies. Interesanti, vai ne? Ko mīļās māsas reizēm izstrādā, kuras ir bez vīriem. Jeb kaut kādā mērā kaut kas ir zaudēts attiecību trūkuma dēļ. Vienotība. Jūsu ģimene ir tik stipra, cik jūsu stiprākais, vājākais posms. Jūsu draudz tāpat, jūsu darbviet tāpat. Padomājiet par to vienkārši. Eh, es saprotu, ar to es gribētu sacīt āmeni. Es saprotu, ka ir sagatavots vakarēdienas. Mīļie, pirms baudiet un nāksiet pie vakarēdienas Jo es saprotu, ka brāļi sagatavos, jūs nāksiet šeit priekšā, katrs individuāli, ņemsiet atbildību katrs uz saviem pleciem, nevis jums pienesīs, bet jūs nāksiet šeit, lai jūs nāktu pie Kristus un domātu, kāda ir jūsu vienotība. Un ka jūs nepieiet pie šiem biķeriem, pie šī biķera un pie šīs maizes, nu, tas jau tik tāds simboliņš vien ir nemīļie. Un tāpēc pirms mēs baudam, lūksim Dievu, nožēlosim savus grēkus, izsūdzam tos, nosaugdami vārdos. Un ja kādam vēl ir jāpieiet pie kāda, pateikt piedod, ka es uz tevīm dusmās domāju. Domāju, es nerunāju par vārdus izteiktiem. Ja tāda ir, tad tur pats par sevi skaidrs ir. Pieejam pasaka, piedod, es par tevi slikti domāju reiz kļūsti atklāts un nes savus ļaunās domas gaismā, lai tās kļūst par gaismu. Un tas, kas pie kura ir nācis, pieņem ar pace, pateicību par to, ka cilvēks ir uzdrošinājies pie tevis atnāk un pateikt piedod. Jo tā ir arī uzdrīkstēšanās piecelties un pateikt piedod. Lai jūs būtu vienoti. Un lai šis baudījums nav par nāves alku valgu jums, bet par mūžīgās dzīvības svētību. Un pēc tam mēs lūksim arī par šīm lietām. Brāļi, jūs varat varbūt pat nolikt, lai jūs arī varētu paši lūgties. Ja jūs baudīsiet arī, nolieciet šeit patās mūsu mazliet priekšā, vai stumbas lieciet vienalga, kā jums ērtāk ir. Salvets patur rokā, varat apsēsties uz pāris minūtēm, mēs lūksimies. Lūdzoties pie sevis, paies kāds laiks, tad es vienkārši noslēgšu ar lūkšanu, tad es brāļi jūs aicināšu klāt un mēs lūksim par biķeru un par maizi. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, lai Tev vienam ir gods un slavu un pateicība. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par žēlistību. Tēvs pieņem mūsu grāk no žēlu. Pieņem Tēvs to, ko mēs katrs izsūdzam ja mēs pilnīgi visu izsūdzētu tās, mums nepietiktu laika ne šai dienai, ne citai dienai. Un es lūdzu, kungs, Dievs, piedod. Piedod mums, brāļiem un māsām tēvs. Piedod mums kā draudzē, piedod mums kā Kristus miesai. Mēs ticam, tēvs, ka mēs esam un mēs esam piedrīgi tavai miesai, kungs, Dievs. Es lūdzu, tēvs, es lūdzu par katru brāli un māsu tēvs, kas šodien šeit ir. Piedod piedod, izlai žēlstību, izlai par katru no mums žēlstību, Tēvs, lai patiešām mēs esam vienoti. Un tad, Tēvs, kad mēs nāksim un baudīsim, kad mēs atcerēsimies un piesauksim, Kungs, Dievs, Tavas asins, Tavu miesu, kas tik krustā sist, ka tajā mirklī mēs varētu saņemt spēku, nevis nosodījumu, ka mēs varētu saņemt svētību, mūžīgo dzīvību, nevis lāstu. Kungs Dievs, ka mēs varētu saņemt spēku no Tevis, caur Tavu mīļoto svēto garu, Kungs Dievs, ka mēs būtu vienoti, pat tiešām vienoti, vienoti, vienoti, vienoti Tevī, Kungs Dievs, un ka šis biķers, Tēvs, ka tas mūs vienot, ka tas mūs apvienot vēl no jauna, kungs Dievs, un atjaunot mūsu attiecības ka tas veidot mūsu attiecības, ka mēs patiešām varētu iet un par draudzi sacīt kā par tavu vienotu, vienotu miesu, ka šī ir draudze, kur tic tev, kur cer uz tevi, kur meklē vienotību, kur galvenais mērķis ir vienotība tevī, kungs Dievs, būt vienotai savstarpēji. Es lūdzu, kungs Dievs, tavu žēlastību. Es lūdzu, piedod mums mūsu grēkus un pārkāpumus. Piedod un šķīstī mūsu katru, šķīstī mūsu sirds, mūsu dvēseli, šķīstī tēvs un vadi mūs pie sevis. Palīdz mums atgriezties, palīdz mums patiešām dziļi un dziļi izprast Tavu vārdu, kungs Dievs. Nākt un pazīt Tevi. Nevis tikai mācīties par Tevi, Tēvs, bet pazīt un dzirdēt Tavu balsi, ka Tu mūs katru ikvienu sauc balsī, lai mēs varētu vienmēr sacīt, Te es esmu Tēvs es klausos tavu pavēlu un rīkojumus. Kungs Dievs liec to mūsu sirdīs. Liec mūsu sirdīs šo atziņu, ka mēs esam vienoti. Ar visām draudzēm Latvijā, kungs Dievs, pasaulē, kungs Dievs. Liec to mūsu sirdī, kungs Dievs, jo mēs gribam būt vienot ar tavu miesu, kungs Dievs. Mēs gribam būt līgavu, kas tiek sagatavot bez krunkas un kādas vainas, lai sagaidītu tevi, kad tu nāksi. Lai mēs varētu nākt pie tevis Un lai mēs nebūtu no tiem, kas tiek atraidīti un noraidīti, bet mēs varētu droši mīlestības priekā, ticības priekā nākt pie tevis un būt laimīgi tajā brīdī, kad tu mūs sauks mājās. Ka mēs ar smaidu uz lūpām tēvs, ja mēs varbūt to tevi nesatapstam šeit virs zemes, bet mēs aizmiksim, lai gaidītu tevi miegā tēvs. Tad, lai mēs ar, ar smaidu uz lūpām varētu aizmigt un gaidīt, kad tu nāks mums pakaļ. Mans kungs un Dievs, es lūdzu, es lūdzu, lai Tavu žēlstība ir par mums. Es lūdzu, Tēvs, lai mūsos ir ticība, lai ticība vairojās, Tēvs, lai tā neizdzies. Es lūdzu, lai mīlestība vairojās, kungs Dievs, lūdzu, es lūdzu Tavu žēlstību, kungs Dievs. Lai tad, kad Tu Jēzu nāksi, tu atrastu mīlestību, lai tu atrastu ticību, lai to mēs varam nodot bērnu bērniem uz auģu audzēm, lai mēs vīri varam mācīt savus dēlus un savas meitas, lai mēs varam rūpēties par saviem vecākiem, godināt tos. Es lūdzu svētī mūs ar spēku no augšienes, svētī šo ticības un cerības un mīlestības spēku lai mēs esam draudzi, kungs Dievs. Lai kuldīgi dzird un zin, ka šeit ir draudzi, kungs Dievs, kas ne tikai pēc tava vārda ir nosaukta tēvs, bet šī ir draudze, kas tevi ļoti, ļoti mīl un savu tuvāko mīl kā sevi pašu, kungs Dievs. Māci mums mīlēt sevi pašu un draudzi, kungs Dievs, palīdzi mums iemācīties to visu lai tiešām piepildās Jēzu tava lūkšana, kad tu lūdzi tēvu, ka tu esi ar tēvu vienots, tā lai mēs esam vienoti. Es lūdzu ar šiem pašiem vārdiem. Vieno mūsu tēvs, vieno un apvieno, piepildi mūsu tēvs. Nevis ar ļaunām un nešķīstām sirdīm, bet šķīstumā un svētumā. Vieno mūsu patiesā mīlestībā tēvs Es tevi lūdzu Jēzus vārdā. Kungs Dievs, es tāpatās lūdzos par šiem vīriem, kungs Dievs, kas kalpos ar šo svēto vakarēdienu. Es lūdzos, kungs Dievs, svētī viņu rokas, kungs Dievs, un šķīstī šos vīrus, kas ir uzņēmušies šo kalpošanu. Šķīstī viņus un svētī viņus tēvs. Lai no viņu rokām tēvs šis pasniegtais biķers ir kā dzīvības ūdens, kungs Dievs. Lai viņi ir par svētību šai draudzē, kungs Dievs visai pilsētai, visai Latvijai un visām draudzēm. Es lūdzu tavu žēlstību. Kungs Dievs, es lūdzu svētī šos biķerus. Svētīdams svētī tēvs šos biķerus, kungs Dievs. Lai tie tiešām ir kā Kristus asini, nevis kā, bet lai tie ir kā asinis, kungs Dievs, kas ir izlījuši tur Golgāta kalnā. Lai tās ir dzīvības asins, kas mūs mazgā no visa ļaunuma, no grēka, no slimībām. Es lūdzu svētītos. Svētī, kungs, Tēvs. Tēvs, lai Tavs vārds ir arī par šo maizi, kungs, Dievs, ko lauzīsim, ko baudīsim. Lai mēs to savā sirdīs satveram, ka mēs esam vienoti. Ka mēs katrs, kas ņemsim šo maizes gabaliņu, no jauna apliecinātu un apzinātu Tēvs savā sirdī, ka mēs gribam būt vienoti ar vienu miesu un piepildīt ar vienām asinīm. Ka mēs gribam vienas svētā gara spēkā iet, ticēt un cerēt un mīlēt. Mans kungs un Dievs, svētī to. Svētī to Jēzus, Jēzus Kristus, mūsu kungu, mūsu glābēja vārdā. Es lūdzu tevi, Tēvs. Es lūdzu un saucu tevi, Dievs. Jēzus vārdā. Un ieklausies draudze. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja – ņemiet ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja. Šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, un mani pieminēdam, cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat. Pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Amen.